تمارين تمارين أجب أجب cevap ver cevap ver. عن الأسئلة الآتية عن الأسئلة الآتية gelen sorulara gelen sorulara. واحد واحد أين الكتاب أين الكتاب؟ nerededir kitap Nerededir kitap? Huwa alel mektebi. Huwa alel mektebi. O masanın üzerindedir. O masanın üzerindedir. İthnen. İthnen. Eyne Muhammedun. Eyne Muhammedun. Nerededir Muhammed? Nerededir Muhammed? Huwa fil gurfeti. Huwa fil gurfeti. O odadadır. O odadadır. Selâfe. Selâfe. Eyne sa'atu. Eyne sa'atu. Nerededir saat? Nerededir saat? Hiye ala seriri. Hiye ala seriri. O yatağın üzerindedir. O yatağın üzerindedir. Erba'a. Erba'a. Eyne Yasirun? Yasirun. Nerededir Yasir? Nerededir Yasir? Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. O tuvalettedir. O tuvalettedir. Khamsa. Khamsa. أين Aminatu? أين Aminatu? هي fil matbahi. هي fil matbahi. O mutfaktadır. O mutfaktadır. Sitte. Sitte. E aminetu fil gurfeti. E aminetu fil gurfeti. Amine odada mıdır? Amine odada mıdır? La hiye fil matbahi. La hiye fil matbahi. Hayır, o mutfaktadır. Hayır, o mutfaktadır. سبعة سبعة أياسر في المطبخ أياسر في المطبخ ياسر مطفق تامدر ياسر مطفق تامدر لا هو في الحمام لا هو في الحمام هاير او تواليت تدر هاير او تواليت تدر ثمانية ثمانية من في الغرفة؟ Men fil hurfeti. Kimdir odada? Kimdir odada? محمد في الغرفة Muhammedun fil hurfeti. Muhammed odadadır Muhammed odadadır. تسعة Tisa. ومن في الحمام Ve men fil hammami. Ve kimdir tuvalette? Ve kimdir tuvalette? Yasirun fil Ya- hammami. Yasirun fil hammami. Yasir tuvalettedir. Yasir tuvalettedir. Aşara. Aşara. Mâzâ alel mektebi. Mâzâ alel mektebi. Masanın üzerinde ne vardır? Masanın üzerinde ne vardır? الكتاب على المكتب El kitabu alel mektebi. Kitap masanın üzerindedir Kitap masanın üzerindedir. أحد عشر Ehede aşar. ماذا على السرير؟ Mâzâ alel seriri. Yatağın üzerinde ne vardır? Yatağın üzerinde ne vardır? Es-sa'atu ala seriri. Es-sa'atu ala seriri. Saat yatağın üzerindedir. Saat yatağın üzerindedir.